Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Rošu raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, 2013. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, pulksten 13. raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Šodien studijā uz sarunu esmu aicinājis Latvijā romantiskāko saksofonistu Raivo Stašanu. Sveiks, Raivo! Labdien, labdien. paldies jā. par aicinājumu piedalīties. Jā, 33 gadi uz skatuves. Eh, šogad uh, dzintara koncerta zālē izskanēja koncerts, un eh, es domāju, ka nav Latvijā mm, cilvēki, kas tev nezinātu, jo tev var pamanīt ar dažu nedažādiem sastāviem, muzicējot kopā. Tu esi gan ar šlāgar grupām, ar džez sastāviem. Uh, ar eh, mūziķiem, un es ceļoju, esmu koncertējis arī daudzās pats, pasaules valstīs, ja nemaldos, pat 55. O, kā tu, kā tu precīzi zini, tā ir? Interneta dzīves viss atklāja. Laikam, jā. Un uh, sāksim ar to, kāda tad bija tava izvēle, ja, bērnībā tieši pievērsties saksofonam kā mūzikas instrumentam? Nu, sākums nebija ar saksonu, sākums bija ar klarneti, kad uh, es mācījos pumpuru vidusskolu un uz, uz skolu atnāca uh, slavenais klarnetes pedagogs Gunārs Kļaviņš un meklēja sev audzēkņus un, un, un izvēlējās mani. Nu, tad es sāku uz klarnetes vispār. Un tad muzikas skolas otrajā klasē es pārgāju uz saksfonu, jo orķestrī vajadzēja saksfonu. Nu, tāda bija tā izvēle. Jā, saksofonam nu, kaut kāda īpaša tāda, nu, skaņa, kas varbūt vienmēr tiešām cilvēks uzrunā ar tādu uh, romantiku un saka, nu, romantiskais saksofons, tāds arī bija tavs koncerts, jā. Kur slēpjās šis noslēpums? Tieši tas romantism, jā, romantisms. Jā, romantisms. Nu, tas tā vienkārši kaut kā izveidojās dabīgi. Nu, ko es spēlēju, un, un kur man aicina spēlēt. Un tur. Bet man arī eh, tūs tas stils ir. Eh, es esmu vairāk melodists tāds. Un pavadošām grupām, kā kopā strādāt, ir, eh, tev ir ļoti daudz bijušas pavadošās grupas un mūziķi Latvijā zināmi. Nu jā, nu vienmēr ar Jo dažādiem mūziķiem vienmēr ir ļoti interesanti, jo katram ir savu, savu pieeja, katram ir, tas maina arī visu to kopējo skanējumu un mūzikas atskaņošanas procesu un tādu, un tas jau... Tu esi arī Latvijā m, mm, pirmais akadēmiski izglītotais saksofons. Ko tas nozīmē? Nu, vai, tas, vai tad pirms tam orķestros un, un, un mūzikas aprindās nu, nebija akadēmiski izglītot mūziķu? Nē, nu bija, bet eh, es esmu, tas, eh, es esmu pirmais, kas beidzis mūzikas akadēmiju kā saksofonists, jo pirms tam eh, nebija saksofonists, saksofona klases nebija apmācība mūsu mūzikas akadēmijā, jo mans pedagogs Ārts Sīmans bija mācījies Pēterburgā un, un atkal slaveni spēlēja Big Bandā radio vecā sastāvā Raimonds Robiško, bija, piemēram, liekas, ka klarnetists viņš bija, Ivars Birkāns flautists, nu, tā kā bija jau izglītot, bet nebija tieši saksofona, bet es esmu pirmais, kas beidz muzikas akadēmiju. Man sapcīt arī, mm, mm, paldies eh, muzikas akadēmijai, man ir eh, piešķīra savu krēslu muzikas akadēmijas lielajā lasīja. zālē. Mm -hmm. 11. rinda 9. vieta, jā? Ja? ja, laikam tā, vai <laughs> tā laikam bija. jā, ko tas nozīmē savs krēsls? Arī operā mūziķiem ir savs krēsls. Eh, ja, ja tas krēsls ir aizņemts un atnāc tu, tad Tam nu, cilvē... tā vienreiz bija, starp citu, bija kāds nopircis uz eh, vienu koncertu. Es biju aizgājis un biju spēlējis simfoniskā, Tev... akadēmijas simfoniskais orķestris, skaits koncerts, bija amerikāņu mūzikas spēlējumi. Kāds bija nopircis eh, biļeti uz man krēslu, un tad es sēdēju aiz savu krēslu. Varēja redzēt uzrakstu savu vārdu uzvārdu tādā cieņas apliecinājums ir. Nu jā, paldies, tiešām tas ir liels. Un bez saksafona koncertā mēs te redzējām arī spēlējot flautu, tas ir, tas nav mēlīšu instruments, mēlīšu instruments klarnete saksafons, bet uh, tas ir pilnīgi cita tehnika, kā to varēja apvienot visu. Nu, ir tā, ka, ja tu spēlē big bandā, tad uh, sevišķi, jā, ārzemēs, kur uh, e, saksofonistam jāspēlē arī flautu un klarnet. Tas tāds uh, nu, nu nosacījums. Un tad, nu, es braukādams pārzemēm Amerikā nopirku to flautu un sāku pamazām pats, pats mā, spēlēt viņu. Nu, principā es iemācījos viņu pašmācību ceļu. Bet man viņa arī ļoti patīk, ka viņi dod uh, pilnīgi citu krāsu un, un skanējums tāds. Un, Tāpēc arī es izmantoju koncertos kaut kur kādreiz. Un džeza mūzikā, eh, kā rodas šī improvizācija, šī saspēle, eh, šī saspēle ar, ar citiem mūziķiem, tad, tad eh, staigājot pa šīm skaņu kārtām? Kā tas rodās? Nu, nu tā, tā ir tieši improvizācija, bet viņa uz kaut ko balstās, viņa nav galīgi. Be, uz gammām? Nu, nu, viņa balstās uz gammām, akordiem, uz, mm. uz konkrētā skaņdarba akordiem, Un nu, tad tiek improvizēts. Tad, tad radās tas dzīvīgums, saspēle kaut kāda iespējas, varbūt. Nu, nu, katram tā, muziķim, tā ir, jā, nu, tā katram muziķiem ir savi, mm, nu, tādi <clears throat> mīļākie, iecienītākie komponisti. Tu daudz esi muzicējis kopā ar uh, Latvijas radio Big Bandu, uh, nu, līdz 95. gadiem, ja, kad uh, jā, Latvijas jā. televīzijas radio Big Band, kamēr no, nu, tas nu. uh, beidz eksistēt, pēc tam pārgāja citā formātā. Bet, uh, nu, tur tieši sadarbība ar, ar maestro Raimondu Paulu un, un to visu pastāst, kā tas ir tev bijis? Nu, tas bija, savu, kā tu pareizi teici, vecais eh, radio Big Band sastāvs, jo tagad ir jaunais. Tur bija, pēc 95. gada bija arī pārtraukums, kad vispār nebija orķestris. Nu, man bija ļoti, vienkārši ļoti in, eh, liels gods un ļoti eh, interesanti būt, jo tur bija spēlēja kādu vecmeisteri, var teikt, vai nu, leģendas, kā es jau pieminētu, Raimonds Robiško, Virs Birkāns, un, un, un tas bija nu, tiešām liels gods. Un, Un tā bija liela skola, un nu, tiešām dzirdēt īsti, nu, kā tas notiek, un, un, un, un tas bija ļoti augstā līmenī, jo tas, nu, viņi ļoti daudz uh, eh, ieraksts uh, eh, izdarīja, un kas baigi mm, ļoti mobilizē, kā sacīt, spēlēšanas. Un, un, un, un, un, un tie bija pēdējie muzikas akadēmijas, kad es jau gadi un tā. Paldies, tas ir Gunārs Rozenbergs, man tur tā kā uh, uzaicināja, jo viņš vien brīdi vadīja uh, Big Bandu arī mūzikas akadēmiju, un, un viņš teica, nu, nu atnāc, paspēlē kaut ko, nu, mhm, paspēlēs. Mm -hmm. Tā kaut kā dabīgi mēs ar uh, Zintižu vārtu, laikam, pēdējā, tanī, pēdējos pāris gadus tikām, nu, kad viņi likvidēja 95. gadā. Tu pats arī komponē, pašam ir savas kompozīcijas. Nu, es komponēju skolas laikā, piedalījos kompozīciju konkursos, un, un, un nu, tagad it kā nē. Man sepcīt vien slavena dziesma ir uh, kas arī ir reģistrēta. Visi muziķi var saprast, kur var dzirdēt to dziesmu. Ar nosaukumu cepurīti saucās ar ārijas augsnes vārdiem. Mm -hmm. nu, mhm. varbūt kādreiz atskaņosim. Bet bija viens mācījos kompozīcijas klasē muzikas skolā, es esmu komponējis dziesmas un instrumentālos. Mūziķiem ir daudz arī komandējumu, ceļojumu un, un, un, un varbūt kaut kādu pastāst par, šiem, par šīm koncertu turnējām, kā tās ir tiek organizētas ārzemēs, salīdzinot ar to, kā tas notiek Latvijā. Nu, es vienlaik diezgan daudz, nu, nu nevar teikt, ka ļoti daudz, bet braukāju, un, nu, jo man patīk arī ceļot un, un apvienot ceļošanu ar muzicēšanu, tas tā ļoti, nu, ceļošana bišķiņa arī izvējo galvu, jo tā, nu, uz vietas, ka, kad es tā, tā bišķiņa vajag izvējot. Es gan, starp citu, gan neesmu bijis kāds trīs gads ārzemēs, tāpēc tā. Nu, Covid laiks droši vien. Nu, arī Covid tā. laiks, jā, jā. Jā, Bet, nu, eh, runājot par to laiku, jā, kā tu izdzīvoji tajā laikā, jo daudzi muziķi teica, nu, faktiski jādara kaut kas cits, piemēram, operdziedātājs Sergejs Jēgers ķērās pie, pie biešrīvēšanas un marinā, o, oh, oh, marinēšanas. O, oh, nopietnas, nu, nezinu, ka... Nu, es kaut kā izdzīvoju, bet nu, man, man, man patīk spēlēt, un tāpēc tas pirmais gads bija nu, diezgan grūti. Jo man patīk tas muzicēšanas process, un man vajag viņu Tā kā, nu, tā psiholoģiski smagi bija tomēr, kad Nu, nevar teikt, smagi, bet, nu, nebija viegli tā, kur... Nu. Mm -hmm. Jā, un, un koncertos saikne ar klausītāju, vai tu izjūti šo mm, saikni ar klausītāju, piemēram, dzintara koncerta zālē, e, nu, kas ir, nu, faktiski lielākā koncerta zāle, jā, tāda, nu, ievērojamākā koncerta zāle, tā varētu teikt, e, Jūrmalā, Rīgā, Latvijā, ar koncerta zālē vārdu, kur ir daudz ārzemju kolektīvu piedalījušies, nu, šai koncertā arī bija pilns ar skatītājiem, nu, kā tu juti šo saikni ar savu klausītāju? Nu, Tāds satraukums bija? Vai? Kā? Nu, satraukums bija liels, ja, kā es parasti saku. Bet, nu, galvenais jau ir muzicēt, un, bet es varu pateikt, ka man, man svarīgi ir eh, publikas reakcijas, arī skatos, kā reaģē, un tas arī dod man kaut kādu, nu, muzicēšanas procesā kaut kādas emocijas, un, ka tu redz to reakciju, nu, nu ir svarīgi. Ja. Varbūt kādam citam tas nav svarīgi. Nu. Atgriezieniskā saite. Nu, jā, jo tu nevar spēlēt vienkārši kaut ko, nu, tā, kaut ko. Es jā. tā uzskatu, tas ir mans. Cintara koncerta zāle, tur bija oriģināla dziesmas ar, mm, ar mm, komponista mm, Gaita Lazdāna jā. mūziku. Mm. Un, un, un, un, un, un kā radās šī ideja šo, šo koncertu tieši ar, ar, ar viņu programmu izveidot? Nu, bija jau arī tāda populāra hiti un, un, un melodijas, bet uh, Izējas pozīcija jau bija tā, ka eh, mēs ar Gaitu ierakstījām eh, disku jau pirms Covid. Un, un, un, un kur bija Gaita oriģināla kompozīcijas. Un, un, un pirms Covid arī mēs nospēlējām kāds trīs koncerts jau. Tā, kā, nu, tā, tā ideja bija tā dabiska, disks, un tad Gaitam bija ideja, un nu, taisam koncerts. Nu. Tā kā, nu, tas tādā dabīgi gāja procesā viss. Bet Jā. tas di diska rakstīšana nebija mm, viena gada, tas tā arī vairāk gadu laikā vienu dziesmu mēs ierakstījām, tad otru. Tā, nu. Vai mūziķis var izdzīvot ar to, ko viņš nopelna tieši nu, muzicējot šajos laikos, jo daudz muziķi saka, nu, mums jāstrādā kaut kur citur un tā. Kā tev ir ar to? Nu, Papildus. Nē, nu, cenšos, bet nu, nu, es tā cenšos. Pedagoģijā, ja? Nu, pedagoģijā, nu tā, skolā strādāju. Rīgas 45. vidusskolā, kas ir ar mūzikas novirzienu, es tur mācu saksfonu, tā kā, nu. Jā. Vai tev eh, nu, šie skolnieki arī tā uztver kā, kā mākslinieki vai, vai kā skolotāji vairāk kā viņus koncertiem ar apmeklē? Un... Mm, jā, starp citu daži nāk uz koncertiem, jā, tā. ir dzirdējuši man, tā sako, jā, vecāki kaut ko viens teikuši. Nu, kā tu redzi savus pedagoģijas augļus vai kādi panākumi arī šiem skolniekiem? Kā pedagogs jūties? Nu, jūtos uh, atbildīgs. Mhm. <laughs> labi, labi, bet nu, tur nu, nav, nav tik viegli, jo tā nav muzikas skola, un, un, kur ir uh, divas stundas nedēļā, tur tikai viena stunda nedēļā. Nu, nu, tad atkarīgs arī, cik mājās darbojas. Nu, daži vairāk darbojas, daži mazāk. Nu, tad tas rezultāts kā tāds ir. Jo tā nav muzikas skola, un tās prasības tur varbūt nav tik. Nu, mm. Bet nu, daudz jau atkarējās no paša, kā es teicu. Jā, ja vai tu pats jūti e, šie jaunieši, kas tagad dzīvo e, tādā interneta vidē, vairāk piesātinātā digitalizācijā, e, atšķirībā no, no tā laika, kad tu tas bija tomēr 90. gada sākums, jā, 80. gada beigas, Kā tajā laikā nu, šī atbildība bija pret, pret nodarbībām, pret mācībām? Vai ir kāds tāds nu, salīdzinājums? Nu, tā grūti varbūt pateikt, bet nu, tas eh, internets jau tomēr paņem da, daudz laika, un tas varbūt tādā laikā bija daudz brīvu laika citām lietām, varbūt kaut kādām. Tā, nu, atbildīt pret stundām, nu, kā kurš cenšas arī to, tā jau ir, laikam. Mm -hmm. Bet nu, internets paņem lielu mūsu dzīves laiku, laikam. Jā. Visu telefonu, un, un, un tas tomēr ir nu, tāda dzīve tagad, un ātrāk viņiem varbūt, ka toreiz bija bišķiņa lēnāk. Kā mūziķi eh, saka, piemēram, fotogrāfs, eh, viens otrs saka, jā, mani te fotoaprāts tāds, es tur nopirku tur Canon vai Nikon, nu, tāpat ar saksofonu, ja vai jau tie vienkārši saksofons sākumā mācoties, vai tev vajag uzreiz to, to nu, augstākās klases instrumentu, kā tas ir? Nē, nu vienmēr ir, ka tev mm, svarīgi, lai tev būtu labs instruments, jo slikti instrumenti arī, nu, varbūt grūtāk mācīties, bet, nu, katram līmenim jau, tāpēc jau ir instrumenti dalās, nu, ir studenti modeļi, ir vidējie modeļi, un tad arī ir dārgākie, nu, tā, tā laikam tas ir domāt. Jā, bet tagad <clears throat> neliela muzikāla pauzīte, un arī klausīsimies uh, mūziķa, mm, džez mūziķa Raivo Stašāns saksofonista izpildījumā, arī ierakstītu skaņdarbu, tātad no jaunā uh, kompaktdiska. Klausāmies! Turpinām sarunu studijā ar mūsu šīdienas viesu ar uh, romantiskāko, romantiskāko uh, džēza saksofonijas Latvijā Raivo Stašanu. Raivo, mēs jau pieminējām, ka tu esi koncertējis ne tikai, uh, tikai Latvijā daudz, bet arī viesojies ar koncertiem ārzemēs, ārvalstīs. Uh, varbūt pastāst par to, nu, kā tad notiek šie koncerti tur ārzemēs un kā tie tiek organizēti un, un, un, un kā tevi uzņem kā Latvijas pārstāvi muziķi sadarbība ar citiem muziķiem? Nu, es, mm, nu, uzņem ļoti labi, bet tā darbība jau notiek e, nu, caur aģentūrām un menedžeriem, kad e, notiek audišanas saucamās, kā anglis, kā sauc to, tas ir noklausīšanās, nu, tad viņi ieliek kaut kādā datubāzē, un tad, e, bet interesantākais ir tas, kad tajos ansambļos, kur es spēlēju, tie nav pastāvīgi ansambļi, tur no aģentūra salās no dažādām valstīm dažādas tos muziķus, un vienkārši ļoti interesanti satikt uh, muziķus no visdažādākām valstīm un spēlēt kopā. Un nu, ir man arī daudz, joprojām ir daudz draugu arī visās, nu ne visās, bet daudzās valstīs mēs tur sarakstamies šeit tad, un vienkārši, nu, tas ļoti interesanti. No kaut kādām Austrālijām, Amerikā un visur. Kanādā. Notiek arī tādi nu, projekti, kas tiek ierakstīti, ja vienā kontinentā, teiksim, viens tur iespēlē to, citur cits, nu tā es dzirdējis, ka tā arī notiek. Nu tā notiek, bet tas tādos, nu, mm -hmm. mēs pērkam dzīvo mūziku, spēlējam koncerts un tā, un, bet sapcīt, mēs ierakstījām ja vienai uh, austrāliešu dziedātāju uh, disku savā laikā, tā kā es kaut kur skanu, laikam, Austrālijā arī. Mm -hmm. Vai Latvijas mūziķiem ir viegli eh, nu, izkļūt ārpus eh, Latvijas un eh, šo, šo, iekarot šo pasaules mūzikas telpu? Vai tas ir viegli, ja mēs esam maza valsts? Nu, varbūt nu, tā grūti pateikt, cik viegli, jo konkurence jau tomēr ir, un ceļš tādā Amerikā tur ir tur ir visi līmeņi, gan slikti muziķi, gan vidēji, gan augsts klases ir ļoti daudz. Mēs jau it kā Latvijā esam maz valsts muziķi, nu, nu, tā jau arī veiksme kaut kāda, kaut kāda kur tu tiec, ko tu satiec, un tas jau ir process. Bet ir tāda pašapziņa, ja, ka es tomēr, nu, noklausoties kādu tur arī citu saksofonisku, kas atbrauc no pasaules, saka, redziet, tas ir tāds un tāds, bet, nu, tu taču apzinies un redz, ka tu līdzvērtīgi var stāvēt uz vienas, eh, nu, svirs. Nu, jā, jā, bet eh, to jau grūti pateikt, ka kā tā situācija, viņu katram ir savu tā situācija, kur, kurā tu tiec un, un, un ar kur tu spēlē. Kā imiču izveidots. Jā, jā, jā kā imiču, un, un tur daudz faktoru arī, nu, nu piemēram, mūsu sportisti. Jā, mēs redzam, ka tur paralimpiskajās spēlēs arī gan godalgotās vietas tik daudz, un mēs sakam, nu, redziet, vienmēr mēs jau mums ja nekā nav, bet redz, tomēr pasaules līmenī tu spēj parādīt sevi. Nu, muziķim tas pats ir, tu spēlē, nu, tu redzi, ka jā, es varu stāvēt blakus tam muziķim. Nu, tā ir, jā. Tā, tā pasaules ir. līmeņa. Jā, nu, un e, kā tu pavadi brīvo laiku, ja tev tāds vispār ir, jo tev lielākoties tev ir dažādi mēģinājumi, un rīta panorāmā jau tur televīzijā jau, <laughs> jau pusdeviņos jau arī spēlē ar dažādiem sastāviem. Nu, jā, tev vien bija, bija diezgan bieži, tā kā, nu. Nu, brīvo lai paut. Nu, ir jau ko darīt daudz, bet nu, kaut ko jau. Vasarā es dzīvoju jūrmalā, tā kā nu, mhm. cenšos kaut ko tur. Es, es esmu dzīves un naudas jūrmalā, tā kā es bez jūrmalas nevaru. Un tad, tā kā labi, ka vasarās. Ja Nu, tā kaut kā. Nu, bet kuriozi, skatos, uh, ir dažādi kuriozi bijis. Nu, aktieri, uh, dziedātāji bieži sajauc vārdus, nu, kā muziķiem viņi ar kaut kā aizspēlt pa kaut kā citu tonalitāti vai, kā, vai nu, visādi, visādi gadās formas sajūk un kaut kas tur, bet kaut kā jau vienmēr. Bet skatītājs tev ne, nepamanā, tā ir augsta profesionalitāte. Tomēr. Nu, jā, tieši tā. Mums ir instrumentālistiem priekšrocība, kad uh, mēs varam kaut kā izimprovizēt, bet, nu, ja vārdus nepareizi dzied, tad cevišķi zināmām dziesmām, tas Es gan vienmēr brīnos, kā var tā vārds nu, iemācīties tā. Jā. Man ir aktieris, piemēram, viņam izrādes jāspēlē katru vakaru citu izrādes. Par to Bet tas pats jau ir notīm, jo tajā brīdī, kad tu spied taustiņu vienu, jā, faktiski par nākamo taustiņu tev jau nedomā, tas ir automātiski, ka tev iet caur smadzenēm šie impulsi jādod signāli. Nu jā, konkrēti jau nedomā, ka es tagad fāzi spēlēšu, un es tur ja tā ir improvizācija, tas jau ir process. Ja ir nots, tad tu spēlē pēc notes, tas atkal ir cits. Nu. Jo kādreiz jau pēc notīm var spēlēt tā, nu. Nu, kā tu uzturi sev formā, piemēram, sportisti, ja? Nu, sportists var, var, var uzturot sev formā, nu, līdz kaut kādam zināmam vecumam būt sportists, bet, nu, mūziķis arī visu laiku trenējās, uztur sevi formā, bet, nu, viņš pat līdz sirmam vecumam var būt eh, profesionāls mūziķis. Nu, tā ir, jā, tā ir. Un jātrenējās ir nu, arī. Nu, pastāst par šo trenēšanos. Nē, nu, es personīgi cenšos eh, katru dienu varbūt ne ļoti daudz, bet uh, kaut ko palingrināties, paspēlēt. Nu. nu, tā. Bet katru dienu, es arī saviem audzēkļiem saku, labāk, svarīgāk katru dienu, nekā vienreiz nedēļā daudz, kā es parasti saku. Jā, bet... Jo tas ir regularitāte ļoti svarīga. Tā kā tā. Lai sajust instrumenti, ja? Nu, instrumenti un kaut kādi iemaņas, kaut kāds uh, te tehnisks arī, nu, tur. Jā. Vingrinājums paspēlēt kaut kāds, nu, tur tā. Nu, un, un... un daudz jau arī ir, kad jāgatavojas koncertiem, tad tu spēlē kaut kādu materiālu, mācies, klausies kaut ko, nu, tas arī process. Varbūt vienkāršam skatītājiem, parastam skatītājiem ir tā, ka nu, tu redzi šo koncertu, skatos un tu domā, no cik tad viņi ilgi ir uh, tikušies, mēģinājuši vai, vai lai šis uh, projekts kopā taptu, ja? Kā, kāds ir šis melnais darbs, ai, kuru mēs neredzam? Nu, katrā gadījumā, laikam, ir savā, savādāk, jo citreiz ir, kad viens sagatavo visu nots un izdala visiem, mēs spēlējam pēc notīm. Nu, citreiz ir atkal eh, iedod ierakstu katram, tad katrs mācās no ierakstu, un tad sanāk kopā un spēlēm. Un arī, atka, uh, nu, skatoties arī kādas grūtības programmu tā ir, nu, ja grūta programma, tad mēģinājumu vairāk vai, ir vajadzīgi, nu. Tu minēji, ka es spēlēju gan ar uh, klasiskiem uh, orķestriem, gan arī ar vieglās mūzikas orķestriem, kā agrāk teicu, ja, tad, tad ar estrādes žanru. Uh, nu, kur tev pašam vairāk ir šis sirds? Nu, man tomēr ir vieglā mūzika, kā saucamā. Sirdī tīkamāk, nu, jā. Ja? Es gan esmu mācījies klasisko mūziku. Bakalauru mūzikas akadēmijas beidz kā klasis, klasiskās mūzikas izpildītājs. Jo tanī laikā nebija ne, ne džēza izglītība, ne, ne arī saksfonu kā jau mēs minējām, pirmais es beidzu. Mm -hmm. Bet es gan iegūvu 11. gadā džēzu maģistru, tā kā es esmu arī džēzu maģistrs. Šobrīd, jā? Ja? Šobrīd, jā. Jā, nu un eh, vai tev nav bijis ar domu, ka tu varētu mūzikas akadēmijā pāriet arī kādu mācīt savus, eh, savu amata turpinātājus eh, augstākajā līmenī pat? Nu, jā, jā aicināt, es varu piebiedroties, bet arī nu, aicināt. nav aicinājumi bijuši, tad varbūt aicinās kādreiz. Nu, ne? Un uh, šobrīd arī tev vairāk koncerti <clears throat> jau uh, rudens sezonā un, un ziemā ir priekšā dažādi koncerti jau, jau Latvijas vietās pastāst par tiem, kur mēs tev varēsim atkal dzirdēt nu, savā autorkoncertā. Nu, būs mums tāda rudens tūra, kas jau sāksies nākošanedēļ, taču jau ir šonedēļ, likam sanāk, ar koncertu Liepājā 12. oktobrī tā 26. oktobrī Mālpilī, un tad trīs koncerti rojā, o, es atvainojos novembrī, mhm. rojā, 9. novembrī, 23. novembrī Krustpilī, Kruspils kultūras centrs, tas laikam Jēkapils. Jēkapils. Jā, un 24. novembrī Alūksnes kultūras centrā. Tā kā visi laipni aicināti. Jā, uh, Eh, Latvijā šie koncerti un teātri izrādes nu, ir, ir izpārdoti, un tas liekas tāds arī, eh, nu, neteiksim tā paradoks, bet, bet tā, par to, ka runājam, ka mēs slikti dzīvojam, bet tomēr cilvēki tiecas pēc kultūras un meklē šo, eh, šo, šo garīgo, nu, garīgo ēdienu, var, kas ir mūzika, un, un lai būtu lai būt šis gandarījums. Jā, kā tu to varētu, teiksim, izskaidrot, jā, kad, teiksim, cilvēki, jā, nāk uz šiem koncertiem? Nu, Rolaka maiga, nu jau nāk, tā, tā jau ir. Viņiem ir... Jo dzīvais izpildījums jau dzīvais ir, tagad jau ieraksts ir pilns, internets un... Mm -hmm. Bet dzīvais izpildījums jau tomēr ir dzīvais. Un arī, cik es saprotu, pasaulē arī ir diezgan daudz uz dzīvu mūziku tagad. Daudz uz fonogramām spēlē. Nu, arī, jā, uz dažādām pilnām, nepilnām. Jā. Vēl mēs tevi esam pamanījuši arī <clears throat> kā reklāmas seju, atpazīstam reklāmas seju. Tu biji vienam lielveikalam, bija reklāmas seja un, un, un gan uz autobusiem, gan uz, uh, uz arī ēkām, uz plakātiem. Tātad kā tu nokļūsi šajā, šajā industrijā? Nu, tas arī notiek caur aģentūrām. Es esmu vairākās aģentūrās un, un tad klients skatās, laikam, tās profilus, un tad tā arī tas notiek. Ko nozīmē būt atpazīstam cilvēkam uz ielas, <clears throat> ja tev nāk pretī? Uh, nu, ir tādi arī droši vien situācijas un kurjos, kad cilvēki grib aprunāties un nofotografēties un, un nejauši sastaptas mākslinieks uz ielas. Jā, jā, ir kādreiz arī. Dažs māja ir tā aizdomīgi. <laughs> Jā, un kad, un kad mhm. satiek, tu saki, es nezinu, kur mēs esam tikušies, bet kaut kur esam, jā? Nu, jā, jā, nē, nu, kādreiz daži pasaka, nu, kur mēs tikušies, un ka foršs koncerts ir bijis, daži saka, nu, kaut. Bija tāds interesants gadījums, ka veikalā, staigā pa veikalu un pēkšņi viena kundzīte, ne labdien, neko, kur saksons? <laughs> Tādu skaļu balsu, sarāvos pilnīgi. Nu, tā arī kādās esādi. Jā. Eh, par mūziķiem <clears throat> reizēm saka tā, nu, eh, es izvēlējos tādu instrumentu, tāpēc, ka Un tāpēc, kad eh, tas ir mazāks, ehm, nu, ja čelis izvēlējies mūzikas instrumentu vai bundzinieks eh, bungas vai ksilofonists, tad šī instrumenta ir milzīgos gabarītos un visu dzīvi faktiski tu esi spiests ar šo instrumentu staigāt, pārvietoties, sadzīvot. Un nu, tev tādā ziņā ir paveicies, tu esi ar savu saksofonu, tev nav jā, jākrāmē, tur ir milzīga aparatūra un tavs instruments ir šis solo instruments. Nu, tā ir, jā. Bet tas jau notiek dabīgas izvēle. Citam patīk tās bungas, nu, tāpēc viņš izvēlas bungu. Bet par to lielumu muziķiju jokoju parasti, kad instruments jāizvēlās bērnībā, kāpēc neizvēlējies pikalo flautu, ko arī likt kabatiņā. Un, jā, jā. Un, nu, jā, tāds joks ir. Jā. Tagad atkal maza <clears throat> muzikāla <clears throat> pauzīte, klausīsimies uh, Raivo Stašana izpildījumā, atkal nākamo skaņdarbu, kurš ir tapis uh, kopā ar komponistu Gaiti Lazdānu. Un nu, tā ir titula dziesma. Titula dziesma romantiski solo saksofonam. Tā arī saucās koncert, koncertu un arī albums. Un šos arī mēs koncertā dzirdēsim, jā? Ja? Patīkam klausīšanos. Jā, klausamies. Thank you. Turpinām sarunu studijā ar mūsu šīsdienas viesu, ar romantiskāko uh, Latvijas uh, džēza saksofonistu Raivo Stašanu. Tikko dzirdējām arī izskanam skaņdarbu, kas, kas tas bija? Tā bija tituldziesma, nosaukuma romantisks solo saksofonam. Romantisks, un tas bija alta saksofons. Jā, tieši tā, alta saksofons. Uh, mēs zinām, ka ir šie uh, lielākie saksofoni, un tad vidējie saksofoni, tad, tad tenors, baritons un alts, un vēl laikam ir uh, arī, arī vēl mazāks saksofons. Nu, tur ir vēl divi, soprāns, soprāns un sopranīno vēl. Sopranīno, redziet, tik daudz. Nu, ir viņu, un uz, arī vēl, Jā. tur ir baritona, uh, basa, subkontrabasa. Tas tāds, ko uz ritenīšiem izved. Cik daudz viņš tur dažādi veidi. <laughs> Viņam rastrups ir apmēram, es dzīvē nesadzēju, bet eh, video ir nu, spaiņa lielumā, gan arī tās, nu, tas ir iespējīgi. Jā. Bet es parasti spēlēju eh, altu, soprānu un tenoru. Tas ir vieglāk panesams, jā, kā mēs jau runājam. Jā, jā, tieši tā. Jo, kā es te vienā jau intervijā teicu, kad eh, konstatēju, jo mazāk saksons, jo vieglāks, un jo lielāks, jo smagāks. Nu, tas tāds Katrs jokam. pats ir savas nastas nesējis, ja parasti tā saka ir, tā. tā Cits, kas izvēlas to lielo instrumentu, mēs jau minējām. Nē, bet izvēlās jau parasti ne jau dēļ uh, tās nešanas, un vairāk pēc uh, skanējuma, jo dažiem patīk tenor saksofons. Nu, mm, viņi saka, jā, alts, nu nē, tas nav, nav mans. Nu, nu, kaut kāds. Bet sapratu, tev vairāk izvēlē, cik es saprotu, izvēlās tenor saksofonu tomēr nekā. Nu, skolas laikā parasti, kad mācās bērni, nu, tad ir tā, ka viņiem jāt, uh, jāatsakās no daudz dažādām izklaidēm un, un, un un tādām izpriecām, un jāspēlē šīs gammas, un uh, jādodas uz muzikas skolu, uz koncertiem, kamēr citi bērni tur ārā nu, rotaļājas vai, <laughs> vai izklaidējas. Jā, vai, vai satiekot tagad savus skolas biedrus, nu, kā viņi, vai nav šīs tāda, kaut kādas kaudības, saka, nu jā, redz, kā es to laiku pavadīju savādāk, bet tu tomēr ieguldīji, investēji sevi, un tagad tomēr te, te ir rezultāts savu turpmāko dzīvi tu dzīvo ar, ar nu, tādu pievienojumu vērtību? Nu, katrs izvēlās to ceļu, jā, bet nevienmēr mācoties instrumentu, jau viss kļūst par profesionāliem mūziķiem. To, jo, jo, jo tas jau būtu tā kā izglītības, nu, papildu izglītība, jo tas jau arī ir process. Nu, brīvā laika aizpildīšana. Nē, bet arī pats, kad iemācies instrumentu, tas ir tomēr... Uh, tavai izglītošanai arī nodod no, kaut ko. Tu nespēlēsi varbūt profesionāli, bet tu kādreiz paņem savam priekam uzspēlē. Un, un, un, kādā, mājas ballītē. Mā, jā, tieši tā, mājas ballītē un, un savam priekam un, un, un citu priekam. Nav jau jābūt visiem profesionāliem muziķiem, tā kā tas ir, tas tā kā, nu, hobijs varbūt. Nu, tā, Nu, nu, bet dzīvojot kur... privātu mājā, protams, ir vieglāk jā, tā, e, spēlēt, trenēties, bet tie, kas dzīvo nu, tādās daudzstāvu namos, dzīvokļos, nu, ja katru dienu, es atceros, es bērnību arī spēlēju trompeti, un, un, un ja es uh, tur sāku tās gammas uh, uz augšu uz, uz leju, tad kaimiņi sit pa, pa, pa, pa radiatoriem, ka, ka viņas traucēja, traucēja gulēt. <laughs> Nu jā, bet pēc noteikuma jau no septiņām ziemstēm var drīz gamspēlēt, ja jāizvēlās, kur dzīvot, ja tad nu, kaimiņā. Jā, nē, nu nezinu. Man kā kaimiņu diezgan daudz, es arī dzīvokļu mājā dzīvoju dziemā, tā kā man saka, o, baigi poši. Nu, es gan ne, eh, ne, netrenējos stundām ilgi, bet nu, ār, kādreiz skolas laikā jau bija vairāk, tagad, tagad mazāk. Mm -hmm. Es atceros, ka viens interesants gadījums bija, kad, kad, skola, kad bija tā, tā mācības skolā, un viena skolniecība spēlēja man ar datoru palīdzību mēs mācāmies. Es viņai saku, nu, nospēlēju. Viņa mājās es eh, pie savu datoru, un es viņai saku, nospēlēju kādu zemāku notu. Un tad viņi nospēlēja zemākās notas, es dzirdu kaut kas klauvējās sienas, laikam kaimiņu vai kas. Nu. Mm -hmm. Nē, nu, bet tas jau ir, pro... Nu, ko darīt, nu kā, nu, tu nevar taču mainīt dzīves vietu, ja tā skatā. Nu, Nu, kā ir tā, ir, nu. Jā, tuvāk... Tas jau atkarīgs arī no kaimiņa, nu, kā kaimiņa tā. Jā, tuvākajās dienās atkal tev ir, ir koncerti, un, un, un, un, un kas šie par koncertiem būs, varbūt mūsu klausītājs ar interesē. Nu jā, tas būs jau šonedēļ, jau trešdien, ceturtdien, piekdien, Mirāžas džez orķestra 20 gadu jubilēs koncerts, diezgan grandiozi, ar solistiem daudziem, varbūt visi nenosaukšu, bet, nu, dažas eh, Ivars Petersons, Andrs Ērglis, Normons Rutulis, eh, vokālists, un tad būs instrumentālists daudz arī. Interesanti programmas, un, un tā kā visu laipni aicināt. Kur tas eh, notiks? Notiks eh, trešdien, ceturtdien, piekdien. Es gan tagad precīzi nepateikšu, kurās vietās konkrēti dātumi, bet ir vietas, ir trešdien ir, tas ir laikam sanāk 9. dātums, 9. būs Ulbroks kultūras centrā. Ulbroks spēlē. Ulbroks spēlēs, atvainojos, jā, un tad būs Kuldīgā, un Masalacau. Tā Jā. kā visu laiku aicināt. Kā, tev, mūsu... kā tev pašam pēc, pēc sajūtām, kad tu koncertē, teiksim, jūrmalā, ja šī izsmalcinātā publika uh, novada pilsētās, varbūt vienkāršāks tas klausītājs un sirsnīgāks ir. Kāda ir atšķirības starp prominento publiku un šo nu, vienkāršāko publiku? Nu, es tā mm, ļoti nešķiroju. Nu, Visi klausītāji mm, uzņem, bet eh, mēs laikam kaut ko kolēģiem arī esam teikuši, kad atšķirās ir sapcīt par reģioniem tā reakcija publikas, kad vienā reģionā būs vairāku emocionālāku, emocionālāku uzturu un nu, ir kur tā piezemētāk. Nu, tas, nu, tā ir tā, tas ir. Nu, tur neko... Mm, latviskā mentalitāte jā, dažādos nodos. Jā, jā, jā. tā ir. Jā. Nu, un, eh, jā, ko šajā koncertā mēs dzirdēsim šajā nedēļā? Tad, tad eh, kāda tā mūzika būs? Džēz mūzika vai, vai, vai vairāk šlāgri dziesmas? Tas par orķestru? Jā, eh, mirāžu. Nu, tur būs ļoti dažādi. Tur būs eh, gan džēz skaņdarbi, gan būs, tad citas vēdzmes pieminēt, būs itāļu viesi, diriģents un, un itāļu dziedātāji, tā kā mēs spēlēsim viņu aranžētas skaņdarbs un, protams, spēlēsim arī, jo mēs esam it kā, ne it kā, bet mēs esam uh, tā, ko mēs pieminējām, vecā radio big bandu sastāvu turpinātā, jo mēs pirms sākumos daudz spēlējām gan ar Ozmega, gan ar Džēms, un, un tagad ar mēs viņus turpinām spēlēt, tā kā būs tāda mūzika, un, un, un būs arī populāras dziesmas. Tā. Tu pieminēji aranžējums, ja? kā top šis aranžējums, varbūt klausītājiem nav īsti skaidrs, tad, tad ir, vai tā ir nošlapa, kā agrāk, vai, vai šobrīd uz datoru jau programmas to veido šo aranžējumu? Nu, cik es zinu, Es pats nerakstu orķestra oranžējumus tagad, eh, agrāk kaut ko es tur mēģināju. Agrāk rakstīju ar roku. Man vispār patīk rakstīt ar roku, es datorā nerakstu. Bet eh, daudz tagad raksta, ir programmas, kurās raksta datoru. No vai, rakstīšanas programmas. Vai mākslīgais intelekts arī jau kaut ko spēs eh, nu, mainīt mūzikas nozarē, tavuprāt? Nu, nezinu, es mainīs, bet nu, kaut ko jau ietekmēs, kaut kas jau tur skan, nu, nu, nu nezinu ja šobrīd jau balsi var sintēzēt un nu, jā, ar, eh, ir... paņemt savu balsi paraugu un ar izveidot teikums un mm, sakārtot, vai varbūt būs tā, kad arī, eh, teiksim, saksofona tonis tiek paņemts un izveidojās mūzika, nemaz mm, nevajag muzikantu vairs, vai tā? tā... Nu, cerams, ka līdz tam mēs netiksim. <laughs> Mūsu dzīvi vismaz nodzīvosim tā. Jā. Jā. Eh, kā ir taviem koncertiem arī baznīcās, dievnamos, vai esi koncertējis arī? Nu, šā tad sanāk, jā. Nu, tas tāds nu, garīgs. Sevišķi Ziemassvētkos kaut kādos, tas forši tā. Nu, tā sajūta ļoti, ļoti labi. Nu, tieši noskaņojas tādu svētku sajūtu. Un, ir, ir. Un skanējums tāds. Nu, ar ērģelēm. Nu, arī jā. Ar, varbūt korim, ērģeles koris bijis tāds sastāvs arī. Nu, ar orķestru mēs esam spēlējuši, spēlēju arī jūrmo, orķestri jūrmā, un tad mēs kaut kādu gadu sapakaļ spēlējām arī Pats arī uzdziedi kādreiz, nu, tu kā instrumentālists, noliek instrumentu, uzdziedi. Nu, es kādreiz varu, skolas laikā tur dziedāju kaut ko, nu, kādreiz uzdziedi, bet tā, nu. Nepraktizēji, ja? Nu, nezinu. Man gan jūs leģendārais komponists Boris Režņīgs teica, ka man jāsāk dziedāt, jo man labs tembrs esot, nu, ja tāds cilvēks to pasaka, nu, nu nezinu. Bet tas prasa arī mm, darbu, tur jāgatavo programmas un repertuārs un jātrenē, ko dziedāt, jādomā, tas arī prasa, nu. Tas nav tā, ka sāksim dziedāt. Nu, Jā, varbūt kādreiz tas notiks. Šobrīd vairāk vai mazāk mēs nu, balstamies uz kaut kādu tādu pagātnes repertuāru. Ir, ir, protams, šie komponisti, kas veido šodienas skaņdarbus, bet uh, visamā jauniešu mūzika ir aizgājusi uz tādu nu, hip-hop un rap un, un, un šīm modernām elektromūzikām. Vai, vai, vai, vai mēs nepazaudējam kaut ko no tās muzikalitātes un melodijas pārāk daudz pēdējā laikā? Nē, nu es jau gan nedomāju, ka viss tur tādā repā un elektronikā ir jau ansambļi, kas spēlē dzīvē, jā, tomēr. Nu, tā neapatiek, un darbojās veiksmīgi. Ne? Nu, kā, kā tev pašam šķiet šī ritmiskā mūzika, teiks, popkultūras? Nu, tāda viņa ir. Nu, Jā, mūzikas jau ļoti daudz tagad, sāksim ar to, ka tik daudz, ka nu, viss noklausīties mums nu, nav iespējams. Tā kā. Nē, nu, ja galvenais, lai tas uzrunā kādu klausītāju vai mani, vai, ja tas uzrunā un kaut ko pasaka, tas jau ir svarīgi. Ja tas Varbūt uzrunā tie, šo klausītāju grupu, tajā. Nu, jā, ja tas kaut ko uzrunā, pasaka kaut ko. Tad tas ir vajadzīgs nu, kādam. Nu, laikam ir jau. Ja, galvenais jau ir kaut ko pateikt muzikā, ne jau vienkārši spēlēt kaut ko. Tu, Jā. Tas jau ir sūri. Nu, arī dzīve mums faktiski ir viena improvizācija, jo mēs jā. Uh, eh, no rīta pieceļoties nezinām, ko mēs īsti dienā, kādi notikumi būs, kādas situācijas, tā arī ir mhm. improvizācija. Nu, jā, Un varbūt uh, vēl atgādini par, par, par, par koncertiem tuvākiem, tad mirāžu koncerti būs šajā nedēļā, jā? jā kur mēs varēsim dzirdēt tevi kopā ar, ar pārējiem muziķiem un Jā. itāļu viesiem. Jā. Un, un, un tie pārējie koncerti ir saksofons 33 gadi mūzikā, tātad eh, koncerts, eh, koncerti, kuri jau izskanēja Dzintar koncertu zālē, Tātad arī plašāk eh, būs pieejami mūsu novadiedzīvotājiem. Jā, nu tie varbūt nebūs tik grandiozi ar tik daudziem vieciem, kā bija Dzintaros, jo tas bija tomēr... Nu, bet būs arī viesi, varbūt arī katrā vietā mainīsies tie viesi, varbūt būs kādi pārsteigumi, kā sacīt. Tā kā vēlreiz varbūt nu, pateiksim jā, datums. At, atgādinu, kad, jā. kad mēs tev dzirdēsim. Nu, pirmais koncerts jau ir 12. oktobrī Liepājā, Olimpiskā centra rožzālē, Mālpilī 26. oktobrī, 9. novembrī Rojā, rojas kultūras centrā. Tad jau būs tāds patriotiskāks repertuārs, ja tu visur tas repertuārs vienāds. Būs. Nu, varbūt pamainīsim, jā. Varbūt pamainīsim. Jā. Tomēr valsts svētki jā. nāk. Mhm. Rojā varbūt pievienosies mans, eh, ir ideja pievienosies mans kursubiedrs Jānis Kalniņš no grupas Roja. O. Mēs esam kursubiedrs, apcīt viņš eh, trompetists arī, mēs kopā mācījāmies. Mhm. Tā kā mēs vienmēr sadarbojamies, viņš, viņa dziesmās es esmu daudz iespēlējis, tā kā Un turpinām ar datumiem 23. novembrī Kruspils kultūras centrā, tas ir Jākapils, liekam. Jā. Un 24. Alūksnes kultūras centrā, tā kā visi laipni aicināti. Un, un... Biļets jau ir pārdošanā un ierobežotā. Aha. Un nākamā gadā jau tur arī koncerts būs tepat Rīgā vēl. Jā, ir doma par koncertu, laikam, nu, lai ne laikam, bet būs koncerts 14. februārī, skaistā dātumā. Valentīndienā. Valentīndienā Rīgā Latviešu biedrības namā. Jā. Tā kā sekojiet reklāmai un... Raivo, ko tu gribētu novēlēt mūsu radiom arī klausītājiem, noslēdzot šo mūsdienas, mūsu sarunu? Nu, klausīties kvalitatīvu, skaistu mūziku. Romantiski. Jā. Romantiski, jo romantisms tomēr vajadzīgs šī ātrajā dzīvē, laikam, bišķiņ vajag tā kaut kur arī piestāt. Un lai veicās, Jā, klausīsimies tevi arī, protams, koncertos, dzīvējā, eh, klausīsimies tevi ierakstos un būsim kopā. Un uh, izdzirdot saksofonu skaņas vienmēr, uh, nu ir tāda sajūta, jā, kad uh, sirds mazliet viņa sāk raudāt un smeldz, jā, tāda, nu, tāda, tāda patīkama sajūta, ka tu esi uz tā pozitīvā viļņa, tāpēc arī tādās gan priecīgos brīžos, gan bēdīgos brīžos saksofons ir tas, kas cilvēku varbūt tā uztur tādā uh, nu, pozitīvā, enerģiskā noskaņojumā. Jā. Lai tev arī būtu mm. Uh, darba pilnas rokas, <laughs> ja varētu teikt tā, mm. un daudz koncerti un, un labi klausītāji, un paldies, ka atradi uh, laiku atnākt uh, uz sarunu šodien studijā, radījām arī studijā pie mums. Paldies Mel... un uz tikšanos. Paldies, ka aicinājusi. Paldies. Paldies. paldies. paldies. Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Rošu, raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, 2013. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, pulksten 13. raidījumā Notikumu kaleidoskopā.